Nun bada zer? Jean Lassalle eskerrikanitz lehenik eta gu ekilanko alkarrizketa hau eh, hun hartu duzu lakoz. Biarnoko eta Euskal Herriko deputatu zia eta heben oai eh, bada mila trahola, langabezia, kontratu prekarioak, laboan txan gaztiak ez instalatzen, hainbat bu hauste badia eta bu hauste hoier eh, bu egiteko ordez, zuk deliberatu duzu ebe junen zinela kuri, zuez zirkonskripsionia utzik, bat bazteren bizitatzea, ez zaizia udu, amini bat lasukeia dela. Bonsartu d'abor. Bai, bai, eh, parka. Eh, beraz, ordean galtegiten neizun, zentako juntzio hebenko goabeheak utzik nurtakinua, huñez basteren kuritzea. C'est une marche un peu particulière parce que c'est une marche politique. ardurak utzik zia, zertan ote da politikoa? Et hauek e, sepie. Etzia hotel lotxa mihigastuek erandezen euh, frantsesen er, eranaldi hau, eh? en fait, e, en se retrouvant avec ses pieds, il résonne comme un pied. Ah, écoutez, non, je ne pense pas du tout. Zu hainlak eta jentekin komunikatzen e, hitz egiten, zankuek ez dizi hitzik euh, egiten, etzia bakarti senditzen kasu hoietan. Alors, il arrive de douter, parce que c'est un grand plaisir, mais c'est aussi parfois de grands moments de solitude. Zankuetaik buila tigan gitian la maduzu Jean public bizi an sienetik beti ikusten zutugu bunet bat buian. Bunetan jaunstia dela eta zer erren ahaltzen ezake horren inguian? Egia da Frantziako lege biltzartegian deputatu bakotsa ziela bunetan eh, iabilteko usantxa diana, bena jantik eta erraitia ekintza politika bat dela, bada bide ez, zareike? Je savais euh, que j'allais poser un acte euh, fort qui allait euh, <clears throat> politika mundian ez gienek, eh, zaila egiten zaiku hun hartzia bunet baten byan karriatziak eh, ez da baida dila zerren unguian sondaz egiten da buneta dela eta? Koide bien entretenu, koide joli. Eta buneta intertenio eta edertarzuna inguko estabada hoik politika mundian, zertan kokatzen dutuz habo ekonomian, sozialian? Eta beraz, e, bunetaen inguko hausnarketa publiko horiek ze ekarpen badie funtsian ezparin bada ekonomian edo sozialako jakaspen bat? Ça vous apprend re-aimer les printemps et les fleurs et, et, la nature et les hommes aussi. Eta emaztiak ez? C'est vraiment exceptionnel. Gue bizitzeko alde guzietan bezala eta ez hainhunak badia, bunet baten beharitik behea jaunstiak ukeitiak, ze ondoio ez hain goxo ekartendu? Zentakoen zunmena trabatzen du, beharri dibehea sartuik beita eta untsa entzuteko behar baita etengabeai bunet horren eh, elkitzen eta jaunsten. une Bestalde lege biltzarki den hartian, zuzia eh, eh, deputatik handiena, talias, diot, horek, abantalaik badu? dans eh, le pays. Politika gehiak hortan utziko dutugu Jean Lassalle nahi baduzu eta habo maite duzun gaizabat eta patuko gia urtos pastoalian ikusten zutugu azken puntian heltzen denek ikusteko gizan eta geo lusaze egoiten zia buvetan judu ihan laketuk jentetkin solas luziak amaiten tutzu nula finitzen dia solasoik? C'est votre interlocuteur qui s'en va et une après, lorsque la nuit tombe, qu'il n'y a plus de monde, que vous êtes obligé de partir. Hanitxetan bufeta bazter hortan alagea ikusten zutugu, kanta zebai, nuiztenka, zer maiteago duzu, gorria ala garagardua? Moi, j'ai la chance d'alterner les deux. Eta pastoal gai hoietako bihamenak, nola dututzu jean la salle Je vous assure que euh, vous n'êtes plus du tout le même, vous êtes très fatigué. Kotsi ganden boaz kontent, bena bihamena gogo, rez? Il ne peut pas y avoir de grand bonheur sans les souffrances. Jabur biltzeko, bada hoi astezu mait kutsilu-kutsilu hunez bazuatzala Frantziako biden gainti, urtoz pastuala gozatzen duzu, azkenian deputatu kargia ez da lanik txarena ez? Se formidable, depeie par la se du bon temps. beraz Jean denboa hartuik gue galtuer er emaiteko, haleike finitu gabe, pentsu dit, zue hunez bilteko... Xede horrek komunikabideak kumitai votre émission parce que marche votre émission. Euh, on a le temps de s'exprimer et euh, vous avez très bien trouvé la manière de, de l'amener. On a le temps. Il ne faudrait pas l'interrompre.